igiki nabo bashikiriza cyane cyane ku byaranze ayo matora n'ibyayavuyemo byose nibyo tugiye kugaruka ko muri kino kiganiro karadiridimba ah, nkaba ndi kumwe n'umutumire adasanzwe uno munsi akaba ari hano muri studio ni samuel ndayiragije asanzwe arongoye abarundi baba hanze bita diaspora ndundi samuel reka ndakuramutse nongere ndaguhana ikaze muri karadiridimba wakoze cyane medali kudutumira muri kino kiganiro nshimiye rero na radiyo isanganiro ni ukuvuga ikibiriraho mbega mwotubwira mu ntango e, mu ntango y'amatora ni muri cya kiringo cyo kwiyamamaza mbe abarundi bari hanze barorohewe mbe bararonse ukuntu boronka abo baza kubabwira imigambi kugira batore byaba byagenze gute ego ubwa mbere eh, jewe nagomba nakubwire ko ntari mu biyamamaza mvuga mm, abiyamamaza barondera ah, amajwi ku barundi babahanze abiyamamaza nibo bateza kumenya inzira bacishamo ni mm. ukuvuga amatora aba ari higanwa mu higanwa naho umwe wese agira ubuhinga bwiwe mm. n'amayeri yiwe nicyo gituma rero eh, ndazi yuko mu biyamamaje harimo abaronsa amajwi menshi mu ba diaspora eh, ni ukuvuga hanze y'igihugu abatuye mu ambasade n'ahandi hatandukanye hari n'abandi baronse amajwi menshi menshi bici ingene bagiye barahimiriza abanywanyi babo ati dushigikire dutore ni ukuvuga rero amajambo make eh, icyo no gusa kitabaye eh, ku ruhara rwa diaspora uko abiyamamaza bose ntibigeze bavuga bati reka tugende turondere eh, tugire kampanye muri diaspora kugira babigize nk'ahandi mm. no ukuvuga ntibakoresha ubuhinga bwa none ubuhinga bwa none no kuvuga bavuga bati cyangwa ngira niko babonye ajya amajwi y'abarundi bari hanze atakiri niyo hindura si gusa si gusa amajwi y'abarundi bari hanze ahubwo ni menshi cyane hamwe abantu bugerageza kumenya ingene eh, bayegeranya gusa benshi barabinigirije ko batabavuga bati abantu tubashikira gute mm. abantu tubabona gute mugabo twibukanye neza yuko umurundi wese nubwo ari hanze y'igihugu aba ari gutora agatorera mu gihugu arimwo mu gihe asanzwe afise ibimuranga ko ari umurundi koko hanyuma agaheza akiyandikisha nk'uko abandi biyandikisha hama agatora icyo rero ni ikintu ah, abanyepolitike eh, bakwiye kumenya neza yuko iyo uri kurarondera amajwi no kuyarondera mu mpande zose eh, ni ukuvuga rero ubwo buhinga umwaka mwaka ntibabukoresheje cyane ariko nibaza yuko na n'akagohe nagomba kuvunira bose bariko baragerageza ah, kwitunganya kugira ngo bitaba amahiganwa ayo ariyo yose ihiganwa ntiriba rito uragitegurira hanyuma amajwi rero uyaronderera mu mpande zose naho rero eh, icyo jewe ngaruka ko nkashima uko twebwe nk'abarongozi ba diaspora twagerageje gutera kamo abarundi bose aho bari kugira ngo biyandike kwiyandikisha mm. haba baze bagira uburenganzira nk'ubw'umurundi akunda igihugu ciwe hama batore ivyo rero barabikoze kandi turabikenguruka mbe ntihabaye kujuragirika mu madiyaspora abadiyaspora n'abantu hajya bapanze hajya barajuragirika mugabo mugabo hageze ibintu byo gutora no gutumbereza nibaza ko badashobora kujuragirika kuko benshi abari abantu bagenze isi bagenze amahanga abari abantu berevutse bazi ibintu byinshi bitandukanye ibyo gutora ntibigaruka ngo bintambanye ngo bajuragirike narijya yuko benshi bakurikirana hagufi ibijyanye na politiki y'igihugu cy'u Burundi iterambere ry’imibano tutiriwe turavuga ah, birebire abarundi baba hanze barakurikirana cyane ibera mu gihugu mm. kuko umurundi wese ari hanze eh, agatima gatera gasubiza iyo yajya ava avuga ati none bimeze gute mbe murabye abarundi bari hanze mu bihe nk'ibi by'amatora murabona ko koko bashira ku muzirikanyi impinduka impinduka uko itsa kose mubona nico ishobora kubafasha ah no kuvuga muri rusange ah, abarundi baba hanze baba bafise baragishinga kandi si ku rugero rumwe mhm. eh abarundi baba bagiye hanze bamaze igihe bivanye ingene bagiye hari abo ariko baritegurira kugaruka mhm. hariho nabandi baba bakigiye usanga umuntu yimara indwi umwe zibiri amezi atandatu umwaka umwe ya politike ntavyo ntibibake muneze mm. abari karicunganya abarundi baba hanze udasanga hatandukanye bariko baravugana ivy'igihugu cyabo Mm. ni ukuvuga rero nibaza yuko um, nk'uko twari twabibateye akamo twese dukenguruka nuko byagenze uko twagerageje kubisigura kugira abantu bitaba ari benshi impande zose ni ukuvuga impande zine z'isi bose ngira ngo akamo karabashikire kugira abandi bati ah, ntihari bwagere ko umugambwe uri ku butegetsi utsinda ijana kwijana mwarumvise umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi sendedefitede nawe naragize icyo ashikiriza mwarumvise umushikiranganji w'intwaro yo hagati ku munsi wa kane nawe naragize icyashikiriza ku munsi wa gatanu umushikiranganji wa mbere ari mu cibitoke mu kiganiro n'abamenyeshamakuru reka n'abanyagihugu nawe naragize icashikiriza eka no ku munsi wa gatandatu umukuru w'igihugu na wene yaragize icashikiriza cyane cyane ku mhm. byavuye mu matora imyidogo yahabaye bamwe bati twaribwe abandi bati ngira mwarumvise byinshi ekana ekereziya katolika bicishije mu itangazo ryasohowe mm -hmm. n'abepiskopi nabone baragize icyo bashikiriza ntitwogaruka rero kuri bose mm -hmm. icyo bagiye bashikiriza ku byabaye mu matora uh, ku minenge ku binenge abandi bavuga busuma abandi baribwe n'abandi n'abandi benshi ariko reka dufate umu eh, mhm. twumve umwe ni kuvuga umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Evariste ndayishimiye nawe yagize ico ashikiriza kuri wa gatandatu mu kiganiro bamenyesha makuru duce tugaruka twumve kumbuye na diaspora nayone ico bayivuga ko reka mhm. tubanze dukurikire president ndayishimiye wewe uvuga vyabereye he uvuze aho vyabereye duca tugenda rega nzorunge kumugwise ninyene bajya bakuru bibujugu genda hanaka ndungike n'icabona canje duce duhamagara inderetse zari zihari bajya bigenga abawoserivateri duce duhamagara abari abamandateri babitoza duce duhamagara abo bari bajejwe aho hantu hanyuma wa wundi urumva yahejeje kwagiritsa ibyahabereye bace batubwira erega uwarajejwe amatora aho hantu niwe ategereza kutubwira dusanze byarononekaye byononekaye gute hariho ibyononekara nka kujya nyine mu mupira aruhitira ashobora kwaruhitira nabi none shampiyona ikihagarara ntihagarara biva ku ngene hariho igihe banira amaci biva kugira byagenze n'igihe bavuga bati arubitira wowe urahanwa turaguciye amande angana uko ntuzosubira kwa rubitira imyaka iyi nini ibi hano biraba ni ukuvuga yuko rero ikintu cigwa kimwe ku kindi nabivuze neza ntawe dusosanga byononekaye ku buryo nyine biboneka ko ari ntakosorwa ntakosorwa eh, noneho abenegihugu ukibarenganya ukivuga uti ngaha kuri biro dovote hanaka turahasubira ibyo ni ibintu byumvikana hanyuma hariho ahandi usanga nk'ubu nakubwiye nkajya bavuze ngo ngo buguruye muri eh, abakatolika batari bahanditswe turabe abatoreye abandi kuko niyo watoreye uwundi barakwandika ko watoreye uwundi tugaca tubibona neza tubonye ibintu biri mu butungane duca tuvuga tuti basha mwavuze yuko baje amasanduku arimo amakarata none arihe ko tuyabuze none ntibyanditse umukuru w'igihugu oya byasa jenade nkaza nkaraba ashyize nkabwira jewe niyo naba ndi muri seni nari kugira uko nyine icyo gihe rero wumvise bitakugendeye neza uca ugenda muri sentare iyo sentare rero niyo ikibanguranya neza ikaraba amategeko neza nyine avuga ntibijya rero uzobona erega erega n'umukino cyo kimbabaza nuko umenga abantu bagiye kurwana ngo baharanire ibyicaro mm. uh, kubera ko twebwe ntitwari abantu nuvuga yuko bakurikiraniye hagufi ibijyanye n'amatora Uh, kubera ko uh, mu guseni ntibadushize mu buba observateur mhm. kandi natwe ntitwanabisabye ngo tube abo observateur panda uh, nicyo gituma rero twebwe um, waravuze ati twabyakiriye gute ikintu cya mbere dushima nka diaspora bwa mbere ni uko eh, amatora yabaye mu mutekano ntangere mhm. icyo ni ikintu gikomeye eh, ntivuga ko ari irya mbere amatora atunganijwe kuva gitunganywa kugera rinda bata amagirenade ata amasoro ata abantu mhm. bapfuye ata abantu eh, bakubaguwe ata abantu bagiriwe nabi utundi tunenge e, bagiye baravuga ko bagiye barabishikiriza yuko hamwe e, nk'akarorero bavuga bati hari ahantu buguruye hakiri kare hmm. hariho yego hari ahantu buguruye hakiri kare ni ukuvuga bari bajejwe gukurikirana iby'amatora batarashika e, abana baravuga bati aho bavuga bati kumburereka tugerageze Eh, turabe eh, ingene abantu bitwa ko bamaze kubona utwo tunenge badushikirize mhm. abo basanzwe bajejwe eh, kugira ngo bashobore kubafasha mm. ah, nimba badatunganije bakaza ku zindi nzego bikabandanya nk'uko bisanzwe bikurikirana kuko eh, ibivugwa n'ibyagiye biravugwa n'aba n'abariya eh, ntibitandukanye mugabo ntituramenya ku by'ukuri eh, abo babivuga bari mu ihiganwa ko ku by'ukuri bagomba gushinga urubanza cyangwa ko babivuga kugira ngo babivuge mugabo nimba bavuga bati harabaye ibintu bitameze neza nibaza ko bofata iyo nzira nyine yo kugira ngo baronkore ubutungane batunganirizwe nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze jewe nuko no bivuga ah, kubitwerekeye rero twebwe turashima ko amatora yabaye neza ah, mu mutekano ah, yuko ubunenge n'ibinenge mm-hmm. byaba byarahabaye eh, twebwe ntitwari mu matora ntitwari mu mahiganwa mm. nicyo gituma twebwe eh, ntitwobabara ah, ngo turavuga tutera akantu twumvise k'akanenge kurusha abari muri ayo mahiganwa bo ubwabo mu gihe bavuga bati twebwe ntiturashinga urubanza ntiturabona ariko mu biyamamaje n'abitoje benshi baragarutse barashima naha rero urumva icyo usanga ari ikibazo politiki politike kigoye kujera kubera ko eh, bamwe bavuga ibi abandi bagahezagira abandi bakagaya abandi bakagira iki twebwe rero nka diaspora ko tutari mu rukino mm. ko tutari mu kibuga ngo ntitube no mu bantu mbere bari ko bararorerera urabona hari igihe umupira uri muri tero uri kurarorera umupira ukaza kumva ubwigwa ibintu n'abagiye gukina twebwire ko tutari mu rubuga ngo ntitube no mu barorerezi biragoye mu batora twari mu batora mugabo ntitwari mu barorerezi ntitwari no mu bakina namwe muraharanira ijwi ryanyu amajwi amajwi yacu rero nta ba diaspora baravuga ko amajwi yabo eh, yononekaye mhm. eh, ntabwo ndumva bavuge bati twebwe eh, turaba natwe aho twatoye hari ibintu bitagenze neza ah, ariko hagati aho mhm. twararonse imyidogo cyane cyane mhm. y'abarundi eh, batari bake baba eh, hanze y'ibihugu mhm. bavuga bati ntibagiye boroherezwa mu guhabwa mhm. mm, mu guhabwa amainformation mu guhabwa amakuru kujanye n'amatora aho wasanga bigora cyane cyane bakavuga eh, ivyo n'ububeshi oh. ivyo ivyo cyane bibeshuza directement nta murundi numwe aba yakomerewe turi mu burundi turi muri shina aho tugeze hose tuba turi ku kivi tuba turi turakora ni ukuvuga rero umurundi yavuga yuko atoroherejwe eh, hama ntabe yarabishikanye kuri twebwe cyangwa bishikane ku barundi batwara abandi muri icyo gihugu uwo murundi yoba ariko arabesha ivyo sivyo amakuru mfise nemeza nuko abarundi batari bake muri diaspora ndundi ku isi bitabiriye amatora mu mambasada aho biyandikishije abandi nabo babigira ibujumbura aho bari basanzwe bari mugongo muzaburaya urugero rwari ruto cyane kubera mm. ayo makuru nyene atabonetse ku mwanya urugero rwari ruto no kuvuga todo participation mm, canke mm. um, abayitavye urugero rwari ruto gose kuko benshi bavuga bati ubuserukizi eh, mu bihugu bitandukanye ntibigeze baduha ndabora dabora mu rundi wese umwanya ku mwanya ati ubigeza aha amakuru muzotore ni bimwe babwira yuko abarundi baba hanze baba e, bitandukanye kandi na mishyo zitandukanye abari bagamije gutora mhm. bari babizi neza ko bazotora baguma bategezwa gukurikirana mhm. bakiyandikisha abatari babinezwe hari n'abazi hari n'ubu abatazi ko amatora yabaye Eh, hari abandi bari hanze ubu batazi ko n'amatora yabaye kubera ko mm. si byo barimwo bari mu bindi ni ukuvuga hariho rero ababikurikiraniye hagufi bashoboye kwiyandikisha ku mwanya hanyuma biragenda neza icyo nzi cyoco ni uko ambasade zose zaragerageje gushyira ahabona ingena integuro z'amatora zimeze mu bihugu bitandukanye umurundi rero atabikurikiranye si kosa ry'ubuserukizi ni kosa ry'iwe kuko umurundi atabikurikiranye urumva ntiyabikurikiranye ariko abo dusanzwe dusanga ibanga ry'uburongozi mu bihugu bitandukanye ku isi bari bazi ikirangaminsi kandi baragitanze kandi barakoranye n'ubuserukizi ni ukuvuga abantu bashaka gutora baratoye hamatodo participation rero jewe mvuga yuko ahubwo uwo mwaka abarundi bamuhanga biyandikishije ari benshi cyane bwa biyandikishije n'abatora sicyo kimwe uh, ikintu cyo kwiyubaka kugira ngo uh, dushobore kubaka diaspora ikomeye yunze ubumwe y'ibikorwa nicyo gituma rero twebwe muri aya matora twebwe tutagize uruhara runini cyane kubera ko tutaritunganye ngo twiyubake nka diaspora tugire ingufu dushobore guterera mu iterambere ry'igihugu mu bisata byose naho rero urumva hari ibyo twashizemo ingufu kurisha ibindi eh, ari naco gituma nkuko mubizi dufise ibintu bitari bike zo turiko turatunganya uh, muri rinoci no kwitabira akamo ka leta nivyo twashizemo ingufu kurusha ibindi mugabo rero muri kazoza nibaza yuko ivyo byose wagiye uratubaza ati kubera iki mwagiye mutavyinjiyemo mutagize iki kumbure mu mwaka uza rero mu myaka iri imbere tuzoba natwe dufise eh, aho tuvuga tuti nka diaspora turakeneye kuba barorerezi mu gihugu cyo cyose cy'u kugira abandi babigize natwe bavuga tuti turafise intumwa aba bantu babiri tukavuga tuti uyu muntu arabesha nko mvuze nk'akarorero umuntu avuga ko hanze igihugu atamenya amakuru atabikurikiranye uwo eh. hanze ni hanini ni nko bishora gushika samwe mm. hanze ni hanini ndavyumva ariko ni responsabilite yawe nk'umurundi wamwe ico gihugu kumenya amakuru y'igihugu cawe mu gihugu urimo Ego, reka mm. rero twugurure imirongo ya telefone murashaka kutwakura mbere mukoresheje na WhatsApp call kuri yego njyewe eh, ikintu nagira nshikiriza nabumvirije neza mhm. mugabo kubiri ibi amatora mhm. ubwa mbere nari kubanza gushima ko amatora yagenze eh, neza kandi ko eh, mu mutekano kuko nicyo gikura abantu baba bifuza kabiri ni ngiye kuraba nk'ibyagiye biraba mu burundi narabonye ko bisa no kumengo uyu mwaka kabisa participation yari nini cyane ibyo ni ibintu biteye igomwa ibyo gushima eh, hama gusa icyo jewe nagira mvuge kandi eh, ntariko ndakritika mugabo ndiko ndashaka yuko two kwameriyora uburyo bwo kubikora hanyuma mhm. ni ukuvuga yuko nashaka gusaba yuko l'information ni ukuri muri ambasade mu ma ambasade atandukanye murabona murabona hari l'information ushatse kuvuga amakuru kuronka amakuru canke amakuru amakuru ajanye n'amatora mhm amakuru ajanye n'amatora ukuntu atunganijwe ukuntu abantu bazotora e, kwiyandikisha twararonse information turiyandika twararonse amakuru turiyandikisha mugabo hageze gutora eh hari gihe rero wasanga eh hari hashobora kuba ingorane kuko ugasanga eh, eh, inkuru ntizunguruka neza eh, ni umuntu turi ko turabazanya tuti none tuzotora twe twiyandikishije tuzotora hehe hmm. bizogenda gute we hari amakuru mwaronse ugahita usanga umuntu arakubariye ati rondera naka rondera naka mbere icyo nariko ndashaka gusaba ni igiki ni uko mu bihugu byinshi usanga bitarimo ambasade y'uburundi nka twebwe dutwagwa na ambasade iri mu budage ikaba iserukira ibihugu cumi bishika nka cumi w'ubingaye mm. Scandinavie yose hamwe n'izo de pays rero muri icyo gihe nuko amakuru yose irikira vraiment ku buryo biba public tukamenya neza ku mwanya hehe dutegeza gutorera kurumva eh, kuyandikisha twariyandikishije mugahageze gutora ugasanga ni twebwe turi ko turaja kubaza none dutorera he bigenza gute eh, jewe ko ndivugira ko na nabironse buca amatora aba Mm. kandi ndinze kubibaza hama hama ndaheza ndabona kurungika procreation ndabona gutora rero nishyize mu kibanza c'undi uwo ari we wese ashobora kuvuga ati none bimeze gute kuko narabajije umuntu we watoye bimeze gute inkuru iri imeze gute ngo baza naka baza naka rero jesho navuga nuko inkuru yoba public ivyo rumva ivyo nivyo gukosora muri kazoza ngerageje kukumva muri kazoza muri kazoza nta mm, eh, makumbure we ntacushikiriza sinari kuri terrain je ubona abonye nabonye byagenze neza kandi iyo mbonye ko mu Burundi atangorane yabaye ku bwanje ni satisfaction ku bwanje ndabishima kubona atangorane yabaye amatora yagenze neza abantu bagataha amahoro eh, hano ibyavuye mu matora nabyo ni senirayizi ikabishyikiriza jewe nacyo mbafite nabivuga ko kinini kimwe n'uri quebec muri canada turafise ibisata no muri brazil nibyo nibyo turafise ibisata bigera kuri 16 muri diaspora ndundi igisata rero cyo guhanahana amakuru gisanzwe kirimwo Eh, urumva rero yuko eh, si ikintu tutabuze tubuze ni ikintu dusanganywe mugabo kubera ko tukiri ko turitunganya mm. nabisiguye kare umwaka wa mbere twe twawuhebeye kwiyubaka kwiyubaka kunga ubumwe gukorera hamwe gukomeza diaspora kwiyubaka tugakora cyane kugira ngo dushike ahantu tuvuga tuti ku by'ukuri diaspora ni ikintu kiriho kandi kiriko kiratera intambwe ku rugero rushimishije mhm. no kuvuga rero uh, twaragerageje gukominika washaka ubu turi ko turashira ama ibintu byose dukeneye kugira ngo dushobore gukominika neza ama website ama machino ashobora kudufasha kugira dushika ahantu mwanya muto washaka na studio dushobora gukorana kugira ngo zidufashe ku kumenyekanisha ibikorwa byacu ku mwanya ku mwanya ibyo rero tubireko mugabo nta murundi rumwe rucavuga ngo ubuye hari agahaze kubera ko watamenye ibintu ni ukuvuga abarundi bose eh, dusanzwe twitunganije igihugu ku kindi turafite rero aho duhurira ah, mu bihugu bitandukanye Eh, na cyane cyane eh, nkavuga nti hariho imbuga ziduhuza hari za watsapu za facebook za twitter instagram n'ibiki aho usanga igihugu ku gihugu basanzwe bitunganije bafise ingene bahanahana amakuru mm. naho rero nta kibera mu gihugu tutamenya murakoze cyane duga ku ijambo nagira rero ngicyo nshikirije ku bijyanye n'amatora mhm. Eh, twebwe hano ntituraronka ambasade kuva bibiri na cumi na tanu kuva yugawe hmm. bitubwira yuko n'uno mwaka tutaronse akanya ko gushobora gutora tube tumenyeshwa nk'abanyakanada yuko twemerewe gutora cyane turi mu bazotora mm. ni ukuri nta n'agakuru nta n'itangazo nta na kimwe cyabaye muri iyo ntumbero Mm. ubwo rero kuva muri muri bibiri na cumi na gatanu kuva tutemerewe gutora ambasade yugawe mm-hmm. twaje twiyakira twibajije yuko n'ubu bitaraja mu buryo kugira ngo tube twashobora gutora mm-hmm. ariko rero ah, hari ibikorwa ariko birabandanya ambasade perezida mm. yafise wavuye washington amaze igihe ariko arakurikirana umuzo wa ambasade kandi gufasha hano muri kino gihugu mm. ubwo rero tuba tubaye kugira ngo tubandanye kwiga hanyuma twikosora mhm. eh, ku bijyanye nabyo n'umugambwe usanzwe uri ku butegetsi kuba waronse amanota menshi jewe ntibyantangaje kubera urabye aho bari ko bariyamamariza warabona yuko abandi ataco banze kabisa kuvuga warashobora kuraba mfate nko kumugambira iprona aho uri mu kwiyamamaza ukabona yuko atamanota bazoronka kubera burya inota rimwe n'abarundi ibihumbi vyinshi ubwo rero ukabona yuko atakirimwo n'imibumbi mu bigenga niho washobora kubona yuko hari abantu baje kubumviriza ariko mu by'ukuri ukabona yuko umuganga uri ku butegetsi ufite imigambi uri kurashikiriza ufite n'abanywanyi nka bose ubwo rero jewe ibyavuye mu matora ntibyantangaje na gatoya mhm. nkurikije ingene kampanye imyimamazo yagenze ndabona umenga byaribonekeza yuko ariko bizogenda igikuru rero ni uko twosaba abizewe n'abenegihugu bamwe bashikariya mu nama amateka canke mu bibanza batorewemo botwarira bose bagatunganiza bose bagatora amategeko yorohereza ubuzima bw'abanyagihugu cyane cyane murabona nk'ubu ibibazo duhitiyemo ibibazo by'igitoro ukuri bakacicariye bakaraba ingene botora inyishu y'ibibazo nk'uko umukuru w'igihugu abishikirije ntibarabe ibyicaro gusa mhm. nyabona barabe gukorera abanyagihugu babatoye no gukemura ibibazo by'abanyagihugu yapana babatoye gusa n'abatabatoye barimwo kubera twese turi bene umugabo umwe nicyo rero ntushobora gushikiriza ndabashimiye kuri aka kanya mu murakoze murakoze bwana david yotawa mu gihugu cya canada mugira ibihe byiza eh muri Afrika y'Epfo mm, namahoro ga Dr Zeno yego ni neza muturamukiriza umutumire ah, mesiye samuwe ndayiragije kandi yakoze cyane kwitaba ikiganiro ni amahoro cyane hmm. murakoze akanya ni rwawe zino we ni akanya ni rwawe topiki y'uno munsi cyane icyo tuba turaganira k'uno munsi nibaza ko ari um, ikijyanye n'amatora aheruka kuko mm-hmm. mwagiye murabivuga kandi mm. Eh, mwakoze no gutora eh, ikijyanye no gutora ko twungana ku kijyanye n'amatora aheruka rero mm. eh, rero ku ruhande rwanjye icyo ntushikiriza nk'umurundi ari hanze nagenda bikurikirana amatora nayo akurikiranye mhm. ni ukuvuga guhera washaka mu ntango mu ntango bagishyiraho abazaba baserukira seni mhm. burya Eh, naho bamwe bagiye baridoga amatora ntabwo mu bisanzwe utegeza kuva mu mice yose hmm. ukava n'abantu b'igize bakava mu migambwe yose ariko nk'akarorero ufatiye abari bagize seni uraba eh, n'imigambwe bari bavuyemo mwarabonye nk'akarorero abo muri senel nk'uko eh, n'umukuru w'umugambwe nestor bishaka bishikirije mwarabonye yuko yavuze yuko ibitigiri byahawe mu mugambwe atigeze abishima nko kuri seni nta n'umwe yarava mu mugambwe senel mu masepi sije no motrompa umengo harimwo babiri gusa eh, hanyuma mu masesi babatanze abantu bakeyi cyane ugeranije n'abandi ibihumbi Uh, bo mu mugambwe uri ku butegetsi mm. ariko rero si ngo muri sentere gusa ridozi no mu yindi migambwe uh, uh, haba za iporona n'abandi mu nyuma barabonye neza yuko uko seni eh, sepi na sesi zari zipanze bitari bihumuriza eh, iyindi migambwe novuga cyane cyane imigambwe ikorwa kuri muri opozisiyo mm. ariko reka ngaruke gatoya ku kijyanye mbere nk'ugaruka muri kahise k'uburundi mhm. eh, sinza gutewe mugabo mu mbabarira ndakigarukiye mugabo ntutewe gose ko dusigaje iminota 10 mu myaka y'igihumbi kimwe na mirongo itanu itanu n'umunani itanu n'indwi ah, harabaye ishingo ry'umugambwe iprona ah, ariko kandi hari hasanzwe hariho n'umugambwe pdc hmm. so uwo mugambwe pdc wari urimo abantu ah, bagwiriyemo ubwoko bw'abatutsi icyo gihe ntibo ntibari bipfuza yuko hoba ukwikukira ko abazungu basubira iwabo hmm. wa gasore aratsinze amaze gutsinda barabonye ibyakurikiye baciye bamwica hanyuma umugambwe eh, iprona abari bawuserukira eh, baragaragaza kubara ukuntu bometana pouvoir ariko ntibidatevye muri mirongo itandatu na gatanu babonye yuko haciye haza eh, intwaro novuga zatanguye z'amakudeta z'abari biganje mu gisirikare donke mwibuke ko navuze aba bari muri pedese donke baca baragaruka ya ntwaro novuga yaje yo guharanira eh, independance izanywe na ah, na Rwagasore iba iraburijwemwo ariko no mu kuyiburizamo rero haca bituno kwita strategy baca ba maintain wa mugambwe mugabo babandi bari muri wa mugambwe baramigwa abene ah, bene gufonda mugambwe baramigwa umugambwe uca wizizigwa novuga n'abantu b'ubwoko bumwe Uh, siko ndashinja ubwoko ndiko ndagerageza kugaruka kuri kahise ariko muri mva twese tugikura uh, mwarabona yuko iporona umuntu avuze iporona yumva umengo ni umugambwe ugwiriyemo abantu mu bw'abatutsi ariko si byo kuko si nabo bari bawutanguje ati niko rero ugarutse kuri icyo igituma ngarutse kuri icyo ni uko mhm. um, muce ku masongaze yego ngoma mpeze ku ntwaro ku ntwaro ya snedfdd um, biragaragara ko Uh, umurundi cyangwa umuntu atari mu ntwara atari atari atari mu mugambi wawe umuntu ntaca amaze oro umenga bariko bararepeta ivyo ku ntwaro za babuyoya za babagazana mu combero ico gihe utari mu bwoko bwabo wamengo ntaca umaze wamengo ntacoterera igihugu rero nibaza yuko sendedefted nayo yogerageza kuba flexible ikabona yuko hariho abarundi wanashaka cyane cyane nk'uko uno munsi mwakiba muri diaspora abarundi bari hanze mhm. cyane bari mu gihugu batari mu mugambi wabo bakunda igihugu mugabo atari ngombwa yuko bategereza kwambara impuzu y'umugambi mm. kuko burya hari umuntu ushobora gusanga adakunda umugambi wabo mugabo akunda igihugu kubera gukunda igihugu twese nibyo duhuriramo ehm, eh, nibyo gutsinda baratsinze kandi eh, inama nshingamateka kuba ifise abashingamateka ijana bavuye mu mugambi umwe ntibazoce bagikoresha nk'ikigwanisho kugira ngo bazibye abandi ahubwo kizobe kizobe kizobe nka fondation eh, kizobe nka fondation kugira ngo vy'ukuri ya mbona kazoza twashira imbere yo muri 2040 na 2060 tuzo tuvuge duti eh, guhera iyi nama nshingamateka ishyizweho iyi kugeza kuri uyu mwaka niho tubona yuko hari ibyaranguwe eh, gusumba murakoze eh, inama nshingamateka irimo abavuye mu gahunda muri icyo gihe niho abanyagihugu bato bakavuga ati ya ubu rero turabonye yuko dutoye gutya tuba dutoye neza cyangwa dutoye gutya tuba dutoye nabi urakoze eh, naho nogeza nkumbura ibyo umuntu uvuga ni byinshi gusa mm. icyo nohereza ko kindi murambabarira ni uko n'akantu gatoya ni uko jewe ku byo nagenda akurikiranaho mu myiyamamazo Um, ukuntu bagiye berekana ibikorwa bya mu gihe cy'imyamamazo ukuntu bagiye berekana ibikorwa byaranguwe eh, eh, imyamamazo yakozwe n'umuganga uri ku butegetsi Eh, eh, bari byerekanye inshuro nyinshi cyane gusumba iyindi migambwe itari ku butegetsi urumva ngira nuko iyo yindi migambwe ngira nuko iyo yindi migambwe bayerekanye inshuro zirenga zibiri gusa mm. mugabo eh, ibyo nibaza yuko ari ibintu umuntu azoga aragororera ko ariko na samuweri uze kumubaza arazi neza muri amerika iyo hageze kwiyamamaza batanga mu rwego gukoresha gukoresha televiziyo y'igihugu kuva 2015 nta ambassade bafise uno munsi bariko barakwa uburenganzira bwo gutora nk'abandi mwebwe umurongo inzego nshasha za diaspora muvuga ko muri ko muri yubaka abo ko mubafasha iki umasegonda 30 urakoze bwa mbere nuko David no yuko muri Canada hariho umushargé d'affaires Eh, no kuvuga ntiyovuga yuko ikibazo ciwe canke hari ingorane zidakemurwa kuko hariho umuntu yarungitswe n'igihugu eh, iki kibazo kirakomeye nivyo ndavyumva ikibazo kirakomeye ndavyumva cyane ariko nakubwira yuko leta y'u Burundi mu byo tubona irikirakora daboro kuba n'uwo muntu amaze kujaho akaba ari ngaho ari baze ngaho nyene muri e, muri Canada Ottawa ni intambwe ariko mwe mukuvuga murongoye abarundi baba hanze muraganira kandi urwo rugamba turugejeje kure twari kumwe rero eh, nabo basanze warongoye abandi muri Canada turi kumwe washaka n'umushaje d'affaires twiga ingene dutorera umuti ibibazo bitandukanye bishobora kuba biriko eh, birat bitorohereza umwizero mubaha n'uwa umwizero nibaza yuko atari kera eh, murabona yuko leta y'u Burundi yagize eh, cyo ndashimira nuko bari koragerageza kunagura imigenderanire n'ibindi bihugu gukora ibishoboka byose nibaza yuko rero eh, muri Canada akanya kadukundiye yego kwa kumumumuriza gusa yumve yuko icyo kibazo tukizi kandi yuko twamaze kugishyira mu bibazo nkoramutima Mm. tugaruke mm-hmm. kuri zero n'abaragizi ashikiriza cyane cyane aravuga ati eh, mu bintu bimwe bimwe eh, ni byiza yuko ku muri diaspora burya burorero bwo muri bijya bihugu byanyu mubamwo muza mukabyigisha abarundi mm-hmm. kugira ari uburorero bwiza bushobora gutuma abarundi bigira ko mu ntunganyo ibintu byari byo byose amatora gusa n'ibindi mm-hmm. ari amabarabara ariko we yagarutse ku matora ati mm. bimwe bimwe arabona yuko habaye ukurenganya abaca nibaza yuko nibaza yuko ico ryohayo iyo yo bari deba nini gose no kuvuga aye kugira ngo bice biryoha ucuzana umuntu avugira umugambo CNDFDD ukacuzana uvugira sene ukacuzana no uvugira iprona ukacuzana na ukacuzana ukacuzana ukacuzana numwe mu bigenga ntaco eh, abo nabo rero byojyoha kino kiganiro bahari kuko nka je hmm. nakubwiye ko twebwe tutari n'abarorerezi tutabirabiye twabirabira kuri bisigura ngo umurundi wese ari hanze no munsi arafise navuga ivyiwe uwundi aravuga inge nyene abibona n'uburenganzira bwiwe ico jewe nkenguruka gusa nuko eh, ayo matora yabaye mu mahoro ikintu gusa eh, gikomeye Eh, hamwe abarundi twogera ku rugero rwo kwishyira tukizana kuvuga ikiri ku mutima ukavuga uti iki ndakivuze ntawe uza kunkubita nta n'uza kuvuga ngo ntawundara ku mugono mm. kanatsinda ku by'ukuri muri matora je ntaho nabonye baraye ku mugono kubera ko ngo dashigikiye ibyo abandi bariko barakora ngo cyangwa ni kubera tatu ibyo abandi batoye ibyo ntivyabaye kuri uyu mwaka mugabo mugabo nta muntu n'umwe ndumva yuko uh, abantu bibo bakubiswe canke bahohotewe kubera ko batatoye ibyo bateza gutora no kuvuga none mvuga nti ibyo mbona jewe ubu ndavuga yuko turi ko turavansa gato paraporo niyo tuvuye kuko mu minsi yahera hari intambwe ntoya kuko kare eh, utatoye n'ibyo abandi batoye babimenye mm. warabikubitega ukabizira ariko ubu siko byagenze ni ukuvuga utwo tunenge n'ibyo binenga abantu bavuga eh, nibaza ko ari ibintu byo gukosora twebwe rero nka diaspora nibaza yuko eh, umwaka wa mbere twabwiye ibyo turagishinga mu myaka ikurikira yo tuzajya turangura kuraba tuti none natwe twigire basinda babazwa mu bibazo by'igihugu kumbure nk'ibyo muri kazoza natwe tukarunga ikintu umwe mu gihugu cy'u cyose hamare tukaza tukagira icyegeranyo tukavuga tuti yamara hari ibintu twabonye biteza guhinduka biteza kuva um, uh, mu kibanza birimwo bikaja mu kindi kibanza bijanye n'igihe turimo aho ko atari kera ari muri 2027 mu matora y'umukuru w'igihugu no kuvuga igihe cyose hazoba amatora twebwe ubu twifuza ko nka diaspora zoba turi mu bayihagarariye eh, mu ba observateur barabira babandi barabira hirya bigenga baraba ingene amatora ariko aragenda ivyo oye nibaza ko amatora azokurikira tazosubira kusigara inyuma tuzoba turimo kugira ngo turabe tuti none uruhago rwa diaspora rwogo nuruhe mbere twe tuvuga tuti eh, si nivyo gusa no kubikora ku buhinga ah, ku buhinga bwa none bujyanye n'igihe aho tuvuga tuti diaspora nayo irashobora kuraba kuko nk'ubundi twavuga ngo tuze gukosora cyangwa duterere ibintu tutarimwo mm. tutagiyemo nitwaba tubirimwo rero tukabona amakosa habaye n'utunenge twibonekeje mu ico gihe bizokunda kutugira ico tuvuze ku izina ry'ugwego nka diaspora nico gituma uno munsi ntogire ico mvuze mvuge ngo diaspora ngo twabonye ibi ngo twe twemeje ibi nawe ntiyagize icyo muri kino ah. kiganiro Samuel eh, ndayiragije eh, nk'umutumire nawe turagushimiye mwakoze cyane kuntumira nanjye nshimiye abo bose bagize icyo bashikiza muri kino kiganiro ahantu aho tutishyuye neza tuzohishyura neza twaba turi ko turaba mu bantu barungitswe kugira ngo bahagararire neza icyo gikorwa murakoze reka nshimire Willy yatwakuye muri Norvege yakoze David yatwakuye ari i Ottawa